Բարևտիկին Իսկանդարյան, շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Այսօր մենք կխոսենք, մենք տարաբնույթ հարցեր ենք իհարկե քննարկել հանրապետական պետական լաբորատորիայի տնօրեն Ֆլորա Իսկանդարյանի հետ։ Այսօր բազմաթիվ այլ հարցերի հետ մեկտեղ ամենակարևոր հարցերից մեկը այն կլինի, որ վերջերս Հայաստանի սննդի պետական անվտանգությունը, անվտանգության պետի եւ մի խումբ աշխատակիցների հետ եղան Արցախում։ Նրանք հանդիպեցին գյուղատնտեսության նախ նախարարության աշխատակիցների լրագրողների հետ, այնուհետև եղան հանրապետության միակ սպանդանոցում եւ իհարկե եղան նաեւ ձեզ մոտ։ Կխնդրի այդ այցերի մասին ձեր խոսքը եւ մանրամասն ներկայացնեիք, թե ինչու նրանք եղան ձեզ մոտ, ինչ հարցեր քննարկեցին եւ այլն, խնդրեմ։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Վերջերս Հայաստանի Հանրապետության Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությունը ներկայացավ Արցախ, պետք է ասել, որ շատ կարեւոր այցեր դա, քանի որ այդպիսի ձևաչափով, այդպիսի կազմով առաջի անգամ էին ներկայանում։ Ոչ միայն ծառայության պետներ, այլ նաեւ մի շարք աշխատակիցներ, անասնա բուժական եւ սննդամթերքի փորձակնության լաբորատորիայի տնորենը, որակի մենեջերը, ինչպես նաեւ իրավաբաններ, ֆինանսական բաժինը սպասարկող աշխատող նպատակ ունեին իրենց ժամանակակից փորձի ներդրումը նաեւ Արցախում իրականացնել, իսկ ավելի մանրամասնորեն դա վերաբերվում էր սպանդանոցների հնարավորությունների լիարժեք օգտագործումը իրականացնել Արցախում, եթե հնարավորություն կա կառուցել նոր սպանդանոցներ, փաստաթղթերի էլեկտրոնային համակարգի համակարգի ներդրում իրականացնել Արցախում, որը մեր մոտ ինչ որ չափով կատարվում է, բայց կատարելագործելի կարիք կա։ Այցի շրջանակներում ներկայացան մեր հանրապետական անասնաբուժական եւ սննդամթերքի փորձակնությունների լաբորատորիան, ծանոթացան լաբորատորիայի ներկա հնարավորություններին, կատարվելիք աշխատանքների որակին ծանոթացան եւ իրենց կողմից ներկայացվեց օգնելու, աջակցելու հնարավորություն, որը արտա բացահայտվում է վերապատրաստման դասընթացների միջոցով։ Հրավեր ստացանք մեր մասնագետները, թե անասնաբուժները, թե սննդամթերքի փորձակնություններ իրականացնողները մասնակցեն ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև միջազգային մասնագետների կողմից կազմակերպվող դասընթացներին, որը շատ կարևոր է մեր Արցախի համար։ Այցի շրջանակներում եղան սպանդանոցում եւ հնարավորություն ունեցան ծանոթանալ սպանդանոցում կատարվող աշխատանքին։ Պետք է ասել, որ շատ գոհ էին կատարվելիք աշխատանքներից։ Առաջարկություն կա, նաև մեր գյուղատնտեսության նախարարությունը այդպիսի ծրագիր ներկայացրեց, որ սպանդանոցների քանակը Արցախում կավելանա յուրաքանչյուր շրջան ունենա։ Բայց միակ սպանդանոց չի։ Ընդհանրապես հանրապետությունը միակ սպանդանոցն է, սպանդանոցն է եւ լայն մասշտաբով է բայց չգործող է Տիգեն Իսկանդարյան։ Գործող սպանդանոցը իհարկե գործում է եւ բոլոր չափանիշներին համապատասխան բոլոր տեսակի կենթանիները, որոնք պետք է բեր կներվեն շուկա վաճառքի, նախ անցնում են անասնաբուժասանիտարական փորձակնություն, տրվում է անասնաբուժական փաստաթուղթ վկայական դրանց առողջության մասին, դրանց ելքի ապահովության մասին, իսկ ասկացելի դեպքում կամ որոշ ոչ վտանգ ներկայացնող հիվանդությունների դեպքում, որ այլևս հնարավոր չէ այդ կենթանիներին պահել, շարունակել դրանց բտումը, ուղարկվում է սպանդանոց, որտեղ արտակնապես զնելուց հետո իրականացվում է մորթը, մորթից հետո նույնպես կատարվում է անասնաբուժասան պարլամենտարական փորձակնություն անհրաժեշտության դեպքում ուղարկվում է մեր լաբորատորիա, լաբորատոր փորձակնությունից հետո նոր թույլ է տրվում իրացնել վաճառքի համար։ Անշուշտ Նիսկանդարյան դա սպառողների համար շատ կարևոր պայման է, նախապայման է, որ բազմաթիվ ստուգումներից հետո, փորձարկումներից հետո սպառողները վայելեն անարատ սնդամթերք, որը կհամապատասխանի, այսպես ասած, առողջության պահպանման համար բոլոր նորմերին։ Իսկ չեք կարծում, որ դա մի քիչ դժվարություններ կառաջացնի այն մարդկանց համար, ովքեր զբաղվում են անասնապահությամբ, այսպես օրինակ հանրապետության Շահումյանի շրջանից անշուշտ նախոշոր եղջերավոր անասունը շատ մեծ դժվարությամբ կբերի սպանդանոց։ Ինչ կարելի է անել այդ ուղությամբ Իհարկե, դրանք բազմակողմանի հարցեր են, որոնց շուրջ քննարկումներ գնում է։ Նախ պետք է այն ասել, որ սպանդանոցային մորթի կիրառումը շատ մեծ առավելություն է մեր սպառողների, մեր ազգաբնակության համար, որովհետև դա թույլ կտա օգտագործել միայն առողջ սամթերք։ Դա ոչ միայն այդ տեսակետից, նաև անասնապահները, ֆերմերները զերծ կմնան այնպիսի հիվանդություններից զոանտրապանոց, որոնք ընդհանուր են մարդկանց եւ կենթայիների համար։ Այսինքն մորթի ընթացքում, երբ որ բակ վիճակում նրանք մորթում են այդ կենթանին, կարող են վարակվել այդ հիվանդություններով, անտեղյակ լինելով դրա մասին եւ վտանգ է ներկայացնում ամբողջ իրենց ընտանիքի, ինչ չէ նաեւ համայնքի համար։ Իսկ ինչ վերաբերում է հերրու համայնքներից այդ գործընթացի իրականացումը, դա քննարկվում է դրա համար մոտակա ծրագրերում կա սպանդանոցների կառուցում, սպանդանոցների ավելացումը։ Միևնույնն է, եթե հիվանդ կամ սպանդի ենթակա կենթանի է արդեն պետք է սպանդի ենթարկել շատ ավելի ձեռնտու է տեղափոխել սպանդանոց, քան իրականացնել բակում։ Ավելի մաքուր, ապահով պայմաններում կլինի եւ հնարավորությունը ավելի շատ է որ այդ միսը կվաճառվի, այսինքն ավելի շահույթ կբերի անասնատիրոջը, եթե մորթը իրականցվի սպանդանոցում, այլ ոչ թե Բաքում։ Տիկին Իսկանդարյան, Հայաստանի Հանրապետության սննդի անվտանգության պետը իր խոսքում նշեց նաև, որ առաջքաշելով բազմաթիվ կարևորագույն հարցեր, նշեց նաև, որ այս գործընթացը կյանքի կոչելու համար բազմաթիվ անելիքներ ունեն թե մասնագետները, թե լրագրողները, կոնկրետ հանրապետական անաս մասնաբուժական լաբորատորիան ինչ կարող է անել այս ուղությամբ եւ ինչ է անելու։ Եթե հարցը վերաբերում է սպանդանոցների կառուցմանը, դրանց հնարավորություններին լայնացմանը, դա այդքան է լաբորատոր գործին չի վերաբերում, բայց հնարավորություն է տալիս լաբորատոր գործը ավելի կառավարելի դարձնել ախտորոշումը, քանի որ արդեն ավելի լավ տեղեկացում կիմանանք մորթի ենթարկած կենթանու մասին։ Իսկ իր այցի նպատակներում նրանց խնդիրն է հարցն է առաջացել, որպեսի լաբորատորիան ներկայացնի այն հարցերը, այն խնդիրները, որոնք կան լաբորատորիայում եւ լուծելի են համագործակցության շնորհիվ։ Դա մեծ մասամբ վերաբերում է վերապատրաստումներին, որ Արցախի հանրապետությունում հնարավորությունները ավելի սուղ են, քան Հայաստանում միջազգային եվրոպական ռուսական մասնագետների կողմից վերապատրաստումները կիրականացվեն, ինչպես նաեւ որոշ նոր հետազոտությունների, նաեւ թունաբանական բաժնի իրականացումը, թունաբանական հետազոտություններ, որոնք վերաբերում են ծանր մետաղների հայ հայտնաբերումը սննդի մեջ, պեստիցիդների, հորմոնների, անտիբիոտիկների մնացորդային քանակը սննդի մեջ հայտնաբերելու համար, որը մեր առաջնահերթ նպատակն է։ Այս տարվա ընթացքում մտցնել, ներդնել ախտորոշման այդ մեթոդը։ Ես նշեցի, որ այսօր մեր հանդիպման հիմնական թեման իհարկե Հայաստանից ժամանած ձեր գործընկերների այցի մասին է, սակայն բնականաբար չենք կարող չխոսել լաբորատորիա աշխատանքների մասին, թեպետ հաճախ ենք հանդիպում, բայց գիտեմ, որ միշտ էլ դուք ասելիք ունեք, նորություններ ունեք։ Այո, լաբորատոր աշխատանքները այժմ այնպիսի ուղի են ընտրել, որ ավելի շատ համագործակցենք սպառողների, տնտեսվարողների հետ, անասնատերերի եւ ֆերմաների ղեկավարների հետ եւ հիմիկվա մեր նպատակն է անցկացնել դասընթացներ, սեմինարներ տնտեսվարողների հետ, անասնատերերի հետ, որպեսզի նրանք ավելի իրազեկված լինեն, թե ինչպես համագործակցեն մեր հետ, լաբորատորիայի հետ, որտեղ հաջող մեր լաբորատոր ախտորոշման պատասխանը արդյունավետությունը կախված է նրանց ճիշտ ըմբռնումից, այսինքն նրանք պետք է ճիշտ արձագանքեն հիվանդությունների դեպքում, ճիշտ պայմաններում մեզ դիմեն, նկատի ունեմ ախտաբանական նմուշը ճիշտ ուղարկվի լաբորատորիա, ժամանակին հասցնվի, հատկապես որ հիմա դեմը ամառ է գալիս, եղանակը տաք է լինելու, սառնարանային ցուրտ պայմաններում է տեղափոխեն նմուշը, որպեսի հետազոտման պատասխանը ավելի ճշգրիտ լինի, քանի որ հիվանդության ախտորոշումը հիվանդության վերացման կարևոր ուղին է։ Շուտ ախտորոշման դեպքում է միայն հնարավոր հիվանդությունը վերացնել եւ կանխել։ Տիկին Իսկանդարյան, այսօր հանրապետության բազմաթիվ կետերում մսամթերք է վաճառվում։ Այդ մսամթերքի ստուգումը միայն սննդի անվտանգության պետական ծառայության կողմից պիտի կատարվի, թե այստեղ դուք նույնպես անելիքներ ունեք։ Ընդհանրապես բոլոր տեսակի սանդամթերքը, որ մտնում է քաղաք կամ շուկա առևտրի համար, ուղեկցվում է անասնաբուժական վկայականով։ Այդ վկայականի արկայության դեպքում է միայն թույլ տրվում, որ միսը վաճառվի։ Իսկ մսավաճառների կետերում շուկաներում կան անասնաբուժ մասնագետներ, սննդի փորձագետներ, որոնք իրականացնում են անասնաբուժասանիտարական զննում, իրականացնում են հսկողություն այդ մսի վաճառքի նկատմամբ։ Հետևում են, որպեսի լինի տեղեկանքը, որտեղ նշված լինի, որ կենթանի Երևանին առողջ է եղել եւ տեղափոխվել է առողջ տնտեսությունից, առողջ ֆերմայում նախկինում չի եղել հիվանդություն։ Իսկ այդ տեղեկանքի բացակայության դեպքում նոր զնդամթերքի անվտանգության ծառայության աշխատողները, տեսուչները դիմում են լաբորատորիային։ Հետևաբար մեր համագործակցությունը շատ սերտ է։ Դիմում են մեզ ուղարկելով նմուշ առանց տեղեկանքի մսից նմուշ, որպեսի կատարվի փորձակնություն, եթե այնուամենայնիվ չկա հիվանդություն, հնարավոր է այդ միսը վաճառել, մենք աջակցում ենք անասնա անատերերին, իրանց համար դա մեծ վնաս կլինի, որ միսը չիրացվի, միսը վաճառվի, իհարկե դա նաև իրավաբանական ինչ որ պատասխանատվություն է նրանց նկատմամբ առաջանում, քանի որ առանց փաստաթղթի միևնույն է չպետք է միսը հասներ միջև վաճառակետ։ Որոշակի այնտեղ դուգանքներ կան, որոնց մասին կնշեն երևի սնդամթերքի անվտանգության ծառայողները։ Մեր համագործակցությունը շատ սերտ ու համատեղ է իրականացվում։ Տիկին Իսկանդարյան նշեցիք, որ Հայաստանից ժամանած հյուրերի մեջ նաև Հայաստանի հանրապետության անասնաբուժական լաբորատորիայի տնորենն էր։ Երբ եղավ ձեզ մոտ զուգահեռեց, արդյոք քաղաքավարությունից ելնելով ասաց, որ մեր լաբորատորիան գտնվում է լավ վիճակում, թե իրավամբ անկեղծ էր նրա խոսքը։ Ես կասեի, որ անկեղծ էր, որովհետև նշվեցին նաև որոշ թերություններ, այսինքն ոչ թե թերություններ, այլ այն, որ որոշ հետազոտություններ չի կատարվում Արցախում։ Դա կապված է միայն տեխնիկական հագեցվածությունից ելնելով, հենց այդ թունա տրամաբանական բաժնի աշխատանքի մասին է խոսքը, որ ծանր մետաղների մնացորդային քանակը չի որոշվում։ Դա չի նշանակում, որ վտանգավոր սնունդ են մեր բնակչությունը օգտագործում, քանի որ բոլոր ներմուծվող մթերքը, սննդամթերքը ստուգվում է անպայման Հայաստանի Հանրապետության նմանատիպ լաբորատորիաներում, իսկ մեր Արցախում արտադրված սննդամթերքի մեջ այն հավանականությունը, որ ծանր մետաղների քանակը կարող է գերակշռել, շատ քիչ է։ Իհարկե, հիմիկվա այդ զարգացած պայմաններում, երբ որ ավելանում են գործարաններ, հանքարդյունաբերական ձեռնարկություններ, շատ ավելի լավ կլինի, ճիշտ կլինի, որ ստուգվի նաև ծանր մետաղների նկատմամբ։ Իս թվում է դա որոշ չափով մասնակիորեն կատարում է ուրիշ լաբորատորիաներ, առողջապահության նախարարության ենթակայության տակ լաբորատորիաներ։ Իսկ մեր կողմից մշակում ենք իրականացնել այդ փորձակնությունը։ Շատ բարի։ Տիկին Իսկանդարյան, խոզերի աֆրիկական ժանտախտը ցավոք սրտի վերջերս նորից մուտք է գործել Արցախ։ Ինչ կարող եք ասել այդ մասին։ Եղել են դեպքեր, որ ձերծուգումներից պարզվել է, խնդրեմ մի քանի խոսք այդ մասին։ Պետք է ասեմ, որ աֆրիկական ժանտախտի վիրուսը արդեն մեր կլիմայական տեղանքի պայմաններին հարմարվել է, հիվանդությունը դրսևորվում է ավելի թույլ ձևով, այդպիսի մասսայական կենթայիների խոզերի վարակում չի կատարվում, անկումներ չեն նկատվում, հատուկենտ կարող է լինել այն համայնքներում, որտեղ խոզատերերը խոզերին ուրեմն բահում են բաց վիճակում, որոնք է շփվում են վայրի խոզերի հետ, աստորեն բնության մեջ դեռ տարածված է այդ վիրուսը, բայց իրենից այդպիսի վտանգ չի ներկայացնում եւ խոզաբուծությունը զարգանում է։ Վերջերս ընդհակառակը մեր մոտ չեն ընդունվում արդեն աֆրիկական ժանտախտից անկված խոզեր, շատը գրանցվում է ոչ ճիշտ պահվածքի, կերակրման հետ կապված խախտումներից առաջացած անկումներ, որը վերաբերում է միայն անասնատերերին, խոզատերերին։ Դրա համար մենք նպատակ ունենք, որ իրականացնենք դասընթացներ։ Անասնատերը կարողանա ճիշտ պահել իր կենթանու եւ համա համագործակցի անասնաբուժի հետ։ Շատ դեպքում անասնատերը խոչընդոտում է անասնաբուժի աշխատանքը, որը նույնպես նպաստում է հիվանդությունների տարածմանը եւ անկումներին։ Հանդիպման սկզբում նշեցիք, որ հրավեր եք ստացել մասնակցելու Հայաստանում դասընթացների հստակ երբ կյանքի կկոչվի այդ ծրագիրը, երբ կմեկնեք Հայաստանի Հանրապետություն դասընթացների մասնակցելու համար։ Ժամկետը դեռ չի որոշվել, քանի որ մենք մայիսի կեսից նախատեսում ենք դասընթացներ մեր 7 շրջաններում երկրում անցկացնել մեր կողմից, դրա համար մայիսին հնարավոր չէ Հայաստան մեկնելը, իսկ դասընթացի թեման գիտենք, որ լինելու է բրուցելոզը, բրուցելոզի ախտորոշման մեթոդների կատարելագործումը, միգուցե նոր մեթոդի ներդնումը։ Այդ ուղղությամբ մեր շիճուկաբանը կաշխատի, արդեն հանրարարություն տրված է, որ ինքը ուսումնասիրի եւ ինքը կմեկնի Հայաստան դասընթացներին մասնակցելու համար, երևի դա կլինի աշնանը։ Տիկին Իսկանդրյան, դուք մեծ միջոցառում եք կազմակերպել դարձյալ բրուցել Պողոպոլոս հիվանդության մասին, որին ներկայի նաև ես, ինչ է այդ հիվանդությունը իրեն թույլ է տալիս, որպեսզի այդքան շատ անդրադառնաք այդ թեմային։ Բրուցելոզը շատ քրոնիկ ընթացքով հիվանդություն է, դրա համար ավելի դրա ուսումնասիրումը երկար տարիներ կատարվում է ու գիտության կողմից դե վերջնականպես բացառված չէ այդ հիվանդության էթիոլոգիան պատճառագիտություն, ասինքն, եւ ցավոք մեր երկրում, ինչպես նաեւ Հայաստանի Հանրապետությունում տարածված է բրուցելոզը կա եւ խոշոր մանր եղջերավոր կենթանիների մեջ։ Իհարկե, որոշ շրջաններում այդ հիվանդությունը շատ քիչ մակարդակի վրա է, օրինակ Հաշաթաղի շրջանում 2017 թվականին ընդհանրապես բրուցիլոզ չի արձանագրվել, որոշ շրջաններում էլ ավելի շատ է, դա պայմանավորված է կենթայիների անկանոն պահվածքով, քրկին անասնատերերի ոչ բարեխիղճ վերաբերմունքով չեն համարակալում կենթայիները, չեն հայտնում, որ նկատում են վիժումներ կամ հիվանդ կենթայիների հորթերիցին, պետք է անմիջապես տեղեկացնեն համայնք սպասարկող անասնաբուժին, որ նա իրականացնի ախտորոշիչ շիճկաբանական հետազոտություններ չիրականացնելու դեպքում կամ այդ ուշացումի դեպքում հիվանդությունը քրոնիկ ձևով առանց նշանների, այսինքն տարածվում է մնացած կենթայիների մեջ։ Եվ այսպիսի կարծիք կա անասնապահների մոտ, որ խոշոր եղջերավոր կենթայիներից ոչխարներին չի տարածվում կամ ոչխարներին խոշորին։ Հիմա լավ հնարավորություն է, որ հայտնեմ այդպիսի բան չկա, այդ խաչաձև վարակումը շատ խիստ կա ու դա գիտականորեն ապացուցված է, որ կովերը ոչխարներից են հիվանդանում, ոչխարները կովերից, ու առավել եւս նաեւ շները կարող են վարակի աղբյուր հանդիսանալ։ Դա շատ կարևոր ֆակտ է, պետք է հաշվի առնեն մեր ֆերմերները։ Նեժդիկին Իսկանդարյան միշտ էլ հետաքրքիր է ձեզ այդ զրուցելը, միշտ էլ ասեմ, որ ռադիոընկերների կողմից լինում են միշտ էլ դրական պատասխաններ, որովհետև այստեղ առաջ է քաշվում այնպիսի հարցեր, որոնք շատ կարևոր են, հրատապ են, մեր հայրենակիցների առողջության պահպանման համար։ Շնորհակալություն, միշտ նոր հանդիպում։